довгими, вже жіночими ногами. Сама ще дівчинка, але вже й жінка, хоча ще й не до кінця жінка, що особливо вабило. Жінка завершується в коханні. Він про неї і помріяти не міг, як про жінку, аж поки не помітив, що мріє, і жахнувся що подумають Іринині батько та мати. Він був переконаний, що не про такого жениха дочці вони мріють. І тоді він пішов від них. І, бувало, примушував себе по кілька тижнів не з'являтися, а потім не втримувався і йшов, і все починалося спочатку. Певно, він знав одне Іринині батьки довіряють йому. І саме ця довіра найдужче його сковувала, хоч уже відчував, що вони з тією пустотливою дівчинкою давно переступили якусь межу, що це вже не тільки гра, що їх нестримно несе велика і світла ріка, яку називають коханням. Небо вам здогадався, що вона кохає його теж. Ірина закохалася в його простакуватий оптимізм, в його сміх, а ще більше в його мужність, дорослість, зрілість суджень. Коли вона вперше побачила на пляжі його груди й плечі, він довго чинив опір, і вона ледве затягла його туди то подивилася на нього як на Прометея, що стрибнув зі скелі. Вони були геть пошрамовані. Дівчата в школі, довідавшись про її любов, жахнулися. Такий старий, такий мармулуватий. А він їй не здавався ні старим, ні ведмедкуватим, і всі інші хлопці не існували для неї чи була це справжня любов? А що ж тоді це таке? Була і є обопільна любов. Василь її просто обожнює. Він вважає, що доля подарувала йому стільки, що він не має права і на соту частину того. Коли він довідався, що вона кохає його то вирішив, що більше ніколи з нею не зустрінеться і перестав ходити до них зовсім. До нього приїхала Іринина мати. Після того він почав приходити знову. Вже аж перед смертю мати призналася їй, про що розмовляла з Тищенком. Сказала йому, що вони з чоловіком люблять його як сина і їм образливо, що він обминає їхній дім. Коли вже йому так не подобається в них, то нехай навідує їх тільки якийсь час, поки Ірина закінчить 10 клас і складе випускні іспити, бо вона зовсім занедбала навчання. Якщо ж Ірина не байдужа йому, то вони були б раді, якби вони згодом побралися. Після одруження Тищенко не захотів жити в тесті. Досі жив як бідний студент, і це майже не зачіпало його самолюбства. А тепер повстала гординя. Всі скажуть, одружився на квартирі. Тоді багато так одружувалося. Через те одружувалися потай від Ірининих батьків, повна незалежність, навіть весілля лише за свої гроші. Так наполіг він. Вони прийшли в ЗАГС, велику кімнату з облупленими стінами, де робота провадилася одразу за кількома столами, видавали довідки на смерть, записували новонароджених і тих, що одружуються. Вони подали паспорти літній жінці з гладенько зачесаним волоссям, одягненій у строгий, майже військового крові костюм. Либонь і виправка в жінки була військова, і манера говорити командувати.